Doxa will read some signs which are displayed in airports. Αφήξεις Αναχωρήσεις Εσωτερικές πτήσεις Έλεγχος διαβατηρίων Έλεγχος αποσκευών Έλεγχος εισιτηρίων Έθουσα αναμονής αφορολόγητα. Συνάλλαγμα κρατήσεις ξενοδοχείων.